poslušajte zajedno sa mnom hadis poslanika ali salatu wassalam koga bilježi imam i muslim gdje se Allah tebareke wa ta'ala to jeste njegov poslanik ali salatu wassalam utjecao od srca koje nema skrušenosti vidimo čovjek stoji u namazu i zato možemo imati slučaj dva čovjeka, jedan do drugog, oba dvojca banjštinom potpunjavaju sunnet, jedan ima skrušenost i njegovo srce je duboko vezano za Allaha tebareke wa ta'ala, dok drugi možda negdje luta po dunjavčkim izazovima i nakon ili prije selama se vraća ponovo u neko normalno stanje, a to je svata da je njegova velika šansa prošla da se namaz završava. A znamo isto tako da je Ajša radijallahu ta'ala anha često provjeravala sve što poslanika ali salatu wa salam, htjela je da se uvjeri da li je poslanik ali salam mrtav ili je živ, da li je poslanik ali salatu wa salam preselio na sečni, toliko bi se Allahov poslanik ali salatu wa salam zadržavao, zadržavao na sečni.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 A nije to lako osim oni koji su bogobojazni. I zato je Allah tebareke wa ta'ala kada je počeo opisivati osobine mu'mina kazao kad eflaha al mu'minun alladhinahum fi salatihim haši'un uspjeće vjernici. Oni će se spasiti. A ko su vjernici? Ko su pravi vjernici? Alladinuhum fi salatihim khashi'un. To su oni koji su u svojim namazima skrušeni. Draga braće i cijene sestre, mi ćemo večeras uz Allahu tabarake wa ta'ala pomoć govoriti o duši namaza. Govorit o skrušenosti a bez skrušenosti nema plaho plahofajde od naših namaza. Ali kako da govorimo o ovoj temi kada mi imamo danas jedan drugi problem, a to je da milijarda i kusur muslimana koji se deklarišu kao muslimani, većina ni nikako ne klanja ili dobar dio njih obavlja, obavlja neke od namaza, a oni koji klanjaju, a to smo mi, imamo jedan problem, a to je realan problem, da li mi zaista uživamo u našim namazima, da li naši namazi imaju dušu, da li smo mi skrušeni u našim namazima. Dakle, kao što već možete da nazrete, večerašnja tema je skrušenost u namazu. Zašto govoriti o skrušenosti u namazu? Jer mi često klanjamo, kažem opet mi, vjednici, muslimani, koji obavljamo pet vakat namaza, ali često vidimo da se naši namazi ne odražavaju u pozitivnom smislu na nas. Pa često, posle namaza, se često ujedimo za svoj jezik, zašto smo kazali ovo, ili zaš, zašto smo od, uradili ono, zašto je Allah Želešanu kazao inna salata tenha anil fahšaju wal munker, vole dikru Allahi ekbar, vallahu ja'lamu ma tasna'un. Zaista namaz, ozrača, Zaista namaz odraća od griješenja i neprijateljstva. A mi vidimo s druge strane da mi često griješimo i da često neprijateljstvo nudimo. Pa kako onda ovo dvoje spojiti? Nema druge nego da po, proanaliziramo zajednički, personalno i džematile naš namaz da vidimo zaista jesmo li skrušeni u našim namazima. Ja odgovorno tvrdim da iako jesmo, onda je to ponekad, a iako jesmo, to je u malom procentu. Molim Allaha te bareke o ta'ala da popravi naše stanje u pogledu, u pogledu skrušenosti u namazu. Draga braće i cijene sestre, Zašto skrušenost u namazu? Zato što je namaz tub vjere. On je najteži ibadet. On je teži od džihada. On je teži od zekijata. On je teži od posta. On je teži od hađa. Kada malo dublje porazmislimo o svemu tome, zato što je namaz svaki dan, i to pet puta, kada uzmemo samo naredbe koje su došle, O pet vakat namaza, da ne govorimo druge sun sunnete. Noće namaze i ostale na file. Dok su ostali ibadeti, ja jednom u životu, kao što je hađ, ako zato imamo mogućnosti, volillahi alem nasi hijđul bejt, meni stavpa'a ilihi sabila, na ljudima je da hađ obave, ako su u mogućnosti, ili post jednom u godini obavezni, ili džihad možda jednom u životu ili nekoliko puta u životu dok je namaz svaki dan bio ti na putu bio ti umoran ili odmoran opterećen ili manje opterećen bolestan, gladan ili žedan namazka vremena dolazi kako u svim tim situacijama ostvariti da naš namaz ima svoju dušu a to je da smo skrušeni u našim namazima. Zato se moramo ugledati na poslanike. Oni su zaista bili skrušeni u svojim namazima i pobožni su i slijedili i slijedit u tome do sudnjega dana. Upravo Allah tebareke wa ta'ala u suri Al-Anbiya poslanici opisuje stanje poslanika i oni koji slijede u dobru pa kaže innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kaže oni se natječu u činjenju dobrih djela žure da učinu što više dobrih djela poslanici nema slični wa yad'unana raghaban wa rahaba inama se obraćaju iz nade i straha وَكَانُ لَنَا خَاشِعِينَ I oni su u pogledu nas, kaže Allah tebareke wa ta'ala, skrušeni. To su poslanici i oni koji su njima slični. A ko su njima slični? To su pobožni i učeni za koje Allah Želešanu kaže kad eflehal mu'minun zaista su uspjeli i uspići mu'mini alladine hum fi salatim hoši'un To su oni koji su u svojim namazima, koji su u svojim namazima skrušeni. Allah tebareke wa ta'ala govori o učenjacima, onima koji skrušeno slušaju Allahu tebareke wa ta'ala govor, opisuje i da su oni skrušeni i da su oni bogobojazni. Pa kaže uzvišeni innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema. Zaista, zaista skrušenost u pogledu Allaha tebareke wa ta'ala od njegovih robova najviše imaju učeni oni koji znaju svog gospodara znaju kako Allah tebareke wa ta'ala traži od svojih robova da stanu pred njega i kako da se obhode u svim ibadetima a pogotovo u ovom ibadetu koji se, koji se nama zove Allah tebareke wa ta'ala opisuje i narode koji su bili prije nas da su imali onu ili ovu osobinu o kojoj govorimo a to je skrušenost pa kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala inna alladina utul ilme min qablihi idha yutla alejhim jahirruna li evqani suđeda a oni kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala kojima je dato znanje prije naše poslanika, ali salatu wasalam, kada im se uče ajeti, oni padaju ponizno Allahu tebareke wa ta'ala na seždu. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا i kažu neka je slavljen naš gospodar jer zaista je Allahovo obećanje ono koje će se desiti وَيَحِرُّونَ لِهَدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا Oni ponizno ničice pred Allaha tabareke wa ta'ala padaju, plaću i to im sve ukupno, znači sav taj odnos I to stanje i taj hal u namazu u jeziduhom hušu'a. To im sve povećava skrušenost u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala. Osnova skrušenosti, draga moja braća i cijene sestre, srce. Ono ako je skrušeno, sve ili čitavo ostalo tijelo će biti skrušeno. Kako je kazao poslanik alaih salatu wassalam u hadisu koji je mutefakun alaih Ela inne fil jesedi mubga idha salahat salahat jesedu kullu وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب زيستا وشبكم تيل إما شتبي بروستين يزيكم كازلي كماد ميسا كرهتنا نيما نمالو كوستي Ako je ovaj komad mesa zdrav, čitavo tijelo je zdravo. Ako je ovaj komad tijela bolestan, čitavo tijelo je bolesno. Ela wa hiya al-qalb. Zaista je zaista je to srce. Znači, srce od njega se traži da bude skrušeno. A ako nije srce skrušeno, ako ba jagi tijelo skrušeno, onda je to skrušenost nifaka. Onda je to skrušenost rijaa. Kada se ljudi skupljaju i prave o sebe komediju pod navodnim znacima da su skrušeni, a njihova srca su tvrda i daleko u dunjalčkim mislima od Allaha te bareke wa ta'ala. Zato je Omar radijallahu ta'ala anhu vidio čovjeka kako je pogeo svoju, svoj vrat i sageo svoju glavu, misleći da na taj način ispoljava skrušenost prema Allahu te bareke wa ta'ala. Pa mu je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu, يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع ليس في الرقاب او čovječe, o ti podigni svoju glavu nije i ne ogleda se skrušenost u tome da povije svoj vrat nego se kaže skrušenost ogleda u srcu pa ako je srce skrušeno prate svi ostali dijelovi tijela a kada će biti srce skrušeno Nema sumnje, draga braće i cijene sestre, da će srce biti skrušeno kada zna ko je Allah. I otuda to srce treba dobro da upozna Allaha tebareke wa ta'ala. Ko je Allah i kako se Allah žele šanuhu iskreno obožava da bi onda shvatio i postigao ovo o čemu govorimo. I zato se Allah tebareke wa ta'ala slikovito obraća ljudima da porazmisle ko je Allah pa kaže لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da ni ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo o čovječe drugim riječima jer nije Allah tebareke wa ta'ala <clears throat> pardon nije Allah dželle wa ala objavio Kur'an brdima nego je objavio Kur'an čovjeku i džinu Pa navodi primjer, a brdo je simbol snagi, da smo ovu, ovaj Kur'an, ovu nadnaravnost, objavili kakvom brdu, ti bi vidio kako se ono mrvi i kako se ono, znači, smanjiva iz hašjeta prema Allahu Đerlešanuhu, iz krušenosti prema Allahu Tebareke wa ta'ala. I zbog toga nas Allah Želešanu poziva da o tome razmislimo, to jeste da razmislimo o Koranu, kaka naš odnos treba biti prema njemu. A Koran, kao što znamo, je sastavni dio namaza. Ne može se namaz obaviti, a da se u tom namazu ne uči, ne uči Koran. Ono što smo kazali i ponavljamo ponovo, centar skrušenosti je srce. Znači, srce mora da se odgoji. Ono mora da bude ono koje sluša Allahov govor i ono ne smije nikako da bude tvrdo. I zato Allah te bareke barekevo ta'ala upozorava to srce i obraća se vjernicima pa kaže ya'ni lil ladina amanu an takša qulubuhum li dikri Allah wama nezale min al haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون A interesantno, ovaj ajet se nalazi u suri Al-Hadid, željezo. Znači, srce može da otvrdne. Može i ono nekada da bude kruto. Može i ono nekada da dobro otupi i da bude tvrdo poput željeza, pa se Allah Đelešanu obraća i kaže, za nije došlo vrijeme, zar nije došlo vjere, vrijeme vjernicima da budu skrušeni, da njihova srca budu skrušena, kada se Allah i ono što je od istine spomine, i da ne budu kao oni kojima je data knjiga prije njih, pa su mislili da će dugo tako moći izdržati, pa su im srca njihova otvrdla. I mnogi od njih su nevjernici. Na drugom mjestu kaže Allah tebareke wa ta'ala u suri Az-Zumar فَوَيْدُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ Ulajke fi obalalim mubin. Teško tvrdim srcima koji ne spominju Allaha tebareke wa ta'ala. Takvi će u pravoj zabludi Tako će, takvi će u pravoj zabludi biti. Znači, ovo srce koje nam je Allah tabarekevo ta'ala dao u kojem nema kosti, čista krtina, mora biti i fizički i psihički zaista mekano. Može znači psihički srce da dođe u fazu da bude kasije, da bude tvrdo, Zbog toga je naređena skrušenost u namazu i u slušanju Allahovog govora i u svim ibadetima kako bi to srce bilo lijene, nježno i blago kako bi se onda osjećao pravi užitak u tom namazu. Draga moja braća i cijene sestre, poslušajte zajedno sa mnom hadis poslanika ali salatu wassalam koga bileži imam i muslim gdje se Allah te bareke o ta'ala to jeste njegov poslanik ali salatu wassalam utjecao od srca koje nema skrušenost između ostalo poslanika ali salatu wassalam se u ovoj dovi utjecao Allahu te bareke o ta'ala o četiri stvari Kaže poslanik je salatu wasalam Allahumme inni a'udhu bike min kalbin la jakša Gospodaru utječem ti se o srca koje nije skrušeno o min nefsin la tešba i o duše koja se ne može zadovoljiti o min davetin la justeđabu leha a prije toga min ilmin la jenfa' Prvo je znači rekao poslanik alejhi salatu selam, a to je sve povezano subhanallah. Gospodaru, utječem ti se o znanja. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Utječem ti se gospodaru o znanja od koje koristi neću imati. Puno znam, ali ne radim po tome. To je znanje od koga se treba utjecati. Jer to znanje onda čovjeka proklini. Učim hoću da naučim, da bi radio po tome, onda je to veličetno znanje i na takvom znanju je dozvoljeno zaviditi. omin kalbin la jahša i od srca koje nije skrušeno. omin nefsin la tešba i duše koja se neće zadovoljiti. omin davetin la justeđabu leha i utječem ti se gospodaru od ove koja neće na koju se ti nećeš odazvati. I ovdje se spominje to srce koje mora da bude srce koje je ispunjeno skrušenošću prema Allahu tabareke wa ta'ala. I upravo pogledajte kako je arapski jezik precizan. U srcu treba da bude bogobojaznost. U srcu treba da bude nježnost. U srcu treba da bude iskrenost. U srcu treba da bude nada, strah. Ali u srcu treba da bude skrušenost. I precizno je Allah tebareke o ta'ala spomenu ovaj termin. I njegov poslanik ali salatu o salam. A mi ćemo kasnije vidjeti zašto je to baš tako spomenuto. To je bogatstvo prvo i dokaz da je Kur'an i sunnet nešto naravno da ne može niko posle toga doći zbog i taj termin tačno, precizno opisuje stanje tog srca s kojim će Allah tebareke wa ta'ala biti zadovoljan i srce koje od koga Allah žele šanuhu neće se okrenuti i srce koje će Allah tebareke wa ta'ala na sudjeme danu obilnom nagradom počastiti. Opisao je Mujahid, jedan od tumača Kur'ana, to stanje kakvo treba da bude srce u pogledu namaza, pa je kazao da, kaže, kane l'ulema idha kamu, idha kame ahaduhum fi sala, habe, znači ulema kada bi neko od njih stao u namazu, tako bi se postavio skrušeno i tako bi se unio sa skrušenoću u namaz, ne bi se okretao svojim srcem ni lijevo ni desno u pogledu Dunjaluka, ne bi otišao sa svojim srcem u Dunjalučke misli, nego bi čitovo vrijeme pokušavao i borio se sam sa sobom, da misli Allah, na Allaha tebareke ve ta'ala i da misli na ono što Allah dželle Đelešanuhu dozvoljava u namazu da se misli, a to su lepote dženeta To je da će Allah dželle Đelešanuhu biti milostiv svojim robojima na sudnjem danu i to ne slično. U hadisu kod muslima od Osmana radijallahu ta'ala anhu rekao je poslanik alaih salatu wasalam Kaže, neće biti ni jednog muslimana koji stane u namaz, koji je propisan, a prije toga je ukrasio i upotpunio svoj abdest, skrušenost, ruku, a da mu taj namaz neće obrisati grijehe ako ne počini neki od velikih grijeha i to po grijeha traje godinu dana. Znači, zbog jedne skrušenosti i potpunosti abdesta i upotpunjenog ruku'a, po riječima poslanika, ali salatu wasalam, takav namaz briše grijehe čitavu godinu ako se ne počinu veliki grijesi. Znači, ovdje misli se na male grijehe koje mi svako dano, svakodnevno, u svakoj minuti činimo i oni se nagomilavaju i mogu da prerastu ne do Allah u velike grijehe ili da nas, ili da nas jednostavno dokrajče i unište. Jedan od vidova skrušenosti u namazu, kako su kazali islamski učenjaci, a sa njima imam Ahmed, rahmetullahi ta'ala alej, jeste stavljanje desne ruke po lijevoj ruci na gornjem dijelu prsa. To je jedan vid skrušenosti u pogledu Allaha tebareke wa ta'ala. Isto tako od vidova skrušenosti jeste, draga moje braćo i cijene sestre, da čovjek kada stane u namaz, i donese početni tekbir da se okani svi vidova iltifata, da se okreće lijevo i desno, da se češe, da rikta bradu, da se znači namješta odijelo koje na njemu i to mi je slično. I zato je govorio Selez, ako bude srce skrušeno u namazu, smirit se i ostali dijelovi tijela. Znači, opet se vraćamo, opet se vraćamo na srce. I zato je jako bitno da se u namaz uđe smireno. I zabranjeno je pokuđeno da se u namaz utrčava. Nego ako smo već zakasnili da idemo bi se kine, da idemo smireno i skrušeno, a da onda namirimo od onoga što smo od namaza propustili, kako bi odmah kada uđemo u namaz uživali, a ne otpuhivali. Mi često imamo slučaj da ljudi požuri da bi ugrabio jedan od rekeata i da ne mora nakon toga naklanjavati, ali mi vidimo čito vrijeme da on jadnik sam se sa sebom bori sa svojim dihljavina, dihljavinama, a ometa i muslimane koji su koji su u njegovoj blizini. Islamski učenjaci su rekli da skrušenost to jeste okretanje od namaza može biti na dva načina. Znači može biti da se čovjek okrene u namazu srcem od namaza. A to je da nakon početnog tekbira čovjek svojim srcem odluta daleko u dunjaličke svere. Navodi jedan učenjak, poučan primjer, i ovo se nama često dešava svakodnevno, mnogim od nas. Kaže, klanjao je jedan džemat, pa je Efendija, koji je obavljao namaz, zaboravio i Zaboravio je Efendija i obavio tri rekiata. Pardon, samo mala popravka. Baterija tijela da stane. Da se čujemo? Pa je nastao posle namaza razgovor. Jedni su rekli, Efendija, klanjao si tri rekiata, a Efendija je tvrdio da je klanjao četiri rekiata. O skrušenosti da ne govorimo. Ni kod njega, a ni kod mnogi od džematlija. Pa jedan čovjek u blizini, kako navodi ovaj šeh, ušao u taj džemat, onako bio je garib, nije iz tog mjesta bio, pa se obratio džematu i rekao, mogu li ja da presudim između vas i Efendije? Pa su rekli Bujrum, Kaže Efendija, uz veliko poštovanje, klanjao si tri rekiata. Kaže mu, imam, a šta ti je dokaz, čovječe? Kaže, dokaz mi je, ja imam četiri firme. Na prvom rekiatu sam otišao i obišao prvu firmu, podijelio plate ljudima, zaključao kapiju. Na drugom rekiatu sam ošao do druge firme, isti sam takav posao obavio, podijelio ljudima plate, i zaključao kapiju. Došao u treću firmu, isto sam tako uradio kao sa prethodnima. I tamo ja se pripremam da stignem do četvrte firme, a ti Efendija predaje selam. Pa je ovo bilo upjetljivo ljudima, pa je rekao imam, ustajemo, na naklanjamo, još jedan akijat, nakon toga činimo dvije sehvi, dvije sehvi sežde. Pogledajte, to je naš hal. Znači, srce može da odluta. Iako je, znači, tijelo, tijelo prisutno i mi vidimo čovjek stoji u namazu i zato možemo imati slučaj dva čovjeka, jedan do drugog, oba dvojica vanštinom upotpunjavaju sunnet, jedan ima skrušenost i njegovo srce je duboko vezano za Allaha te bareke wa ta'ala, dok drugi možda negdje luta po dunjalučkim izazovima i nakon ili prije selama se vraća ponovo u neko normalno stanje, a to je svata da je njegova velika šansa prošla da se namaz završava. Zato kaže poslanik Ali Salatu Veselam u hadisu koga bileži imam i muslim, govoreći o dobroti abdesta i namaza. Kaže čovjek kada ustane i obavi namaz, zahvali Allahu tabareke wa ta'ala onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje a njegovo srce ne odluta u namazu nalazi se u stanju kao na dan kada ga je njegova majka rodila Znači potpuno se očisti u tom pogledu kada razmišlja i kada ne dozvoli svome srcu da ode i okrene se od Allaha te bareke kevo ta'ala. A drugi vid okretanja leđa skrušenosti jeste da čovjek tijelom, pogledom se okreće lijevo ili desno, i na taj način izgubi koncentraciju u namazu i na taj način izgubi skrušenost u namazu. Zato kaže poslanik ali salatu wasalam kako je došao kod muslima od Ajše radijallahu ta'ala anha da je upitan, upitala je ona poslanika ali salatu wasalam o tom zagledanju u namazu i okretanju u namazu Pa je kazao poslanik alaih salatu wasalam, kaže to je šeitanova rabota, tada šeitan na taj način krade od čovjekovog namaza. Znači šeitan kada ne može čovjeka da odrati od namaza, od toga da obavi insan namaz, onda uzima, krade od namaza na taj način da čovjeka privlači njegov pogled da se zagleda u nešto ili ga nagovara da se namješta u namazu, popreda svoju košulju, ili da rikta svoje rukave i tom je slično nas Allah te bareke u ta'ala sačuva. Zabilježio imam Ahmed i Tirmizi hadis od Al-Harif al-Ash'arija radijallahu ta'ala anhu, a on poslanika alaih salatu wasalam, da je Allah žele šanuhu naredio Jahi sinu Zakirinom alaih salatu wasalam, dao mu je pet riječi, pet stvari da on radi po njima i da naredi Benu Israilu da oni po njima postupaju. Pa je spomenuo odni namaz. A taj namaz za tako izgleda što će svoje lice okrenuti prema Allahu Tebareke Tebarekevu Ta'ala, to jeste prema onom mjestu gdje se čini sežda, i da se ne okreće ni lijevo, ni desno. Na drugom mjestu bilješ imam Ahmed od Ebu Zerra radijallahu ta'ala anhu od poslanika sallallahu alaihi ve selleme da je kazao poslanik alaihi salatu wa selam la je zalu Allahu mukbilen ala l'abd fi salatihi malem jeltefit fejde jeltefete in sarafa anhu. Kaže neprestalno Allah žele šanuhu gleda u svog groba dok je u namazu i ne spriječe pažnju sa njega dok taj rob ne ode ili dok ne skrene i ne počne da se u namazu okreće lijevo ili desno što bi kazali ili izgubi koncentraciju u svom, u svom namazu. Allah te bareke o ta'ala, draga braćo i cijene sestre, je propisao ruku, propisao seđdu, propisao kijan. To su posljedna mjesta gdje se može ostvariti ovaj al-hušu, ova skrušenost. I zato Allah Želešanu kaže وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ I Allaha, radi, I Allaha radi ponizni budite u namazu. وَرْكَعُ مَا رَاكِعِينَ i činite ruku sa onima koji čine ruku. A kada je opisivao ohole ljude koje predvodi najveći prokletnik ljudskog roda i neprijatelj ljudskog roda Iblis lanetullahi alej oni neće seđdu oni neće ruku'u oni neće na taj način da se pokore Allahu tebareke wa ta'ala nego srljaju u oholosti i njehova srca su tvrda pa i Allah opisiva pa kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلُ يَوْمَ إِذِلْ لِلْمُكَذِّبِينَ I kada im se kaže činite ruku, ne čine ruku. Teško se toga dana lažnivcima. Teško se toga dana lažnivcima, to su znači nevijenici koji prko se Allahu tabareke wa ta'ala i ne žele da se pokore Allahu tabareke wa ta'ala na način da budu skrušeni, to jeste da imaju ruku, da imaju prije toga qiyam, da imaju seđdu koju su činili svi Allahu i poslanici. I nije džaba kazao poslanik alaih salatu wa salam fe inna akrebe ma yekunu la abdu min rabbihi wa huo sađid i najbliži hal i najbliže kada je čovjek kada je najbliži svome gospodaru, njegov rob je upravo u situaciji kada je na sečdi i zato Allah Đelešanu naredio poslaniku wasalam, pa mu kaže wasđud vokterib čini seždu i na takav način mi se približavaj znači samim padanjem Allahu te bareke na sečdu Mi se približavamo Allahu tebareke wa ta'ala i zato je od sunneta lijepo da se čovjek zadržava na seđdi. Prije toga se zadržava na kijamu. Čak je naređeno po onom slučaju da je poslanik ali salatu wasalam kako je došao Adisu sa ispravnim lance prenosilaca da je vraćao čovjeka tri puta i rekao mu klanjaj nisi klanjao. A onda je čovjek rekao, o Allaho poslaniče, ovakav je moj namaz, ja drugačije ne znam. Pa moj poslanik, ali je salatu oslam, kazao, kada si na kijamu, smiri se da se čitavo tvoje tijelo i odjeća smiri. Kada si na ruku, isto tako uradi. Kada si na sežni, isto tako. Što znači da u ovim stanjima, a to je kijam, stojanje, ili ruku, ili sečda, lijepo je da čovjek odulji. I zato je poslanik alaih salatu wasalam dugo stojao na qiyamu da je rekla Aisha naša majka radijallahu ta'ala anha i to na nafilama. O Allahu poslaniće, za nije više dosta. Zati Allah Đelešanu nije oprostio što si uradio što ćeš uraditi. Njegov odgovor nije bio e, eh, stvarno ova moja Hanuma dobro me savjetuje, vidiš kako ona analizira moje stanje, treba malo napraviti pauze, nego je kazao efela ekunu abden shakura za da ne budem Allahu zahvalan rob znači poslanik alaih salatu wasalam je namazom qiyamom rukuom tako dugo je stajao da je rekao jedan ashab koliko sam proveo sa poslanikom alaih salatu wasalam na qiyamu isto toliko sam dugo proveo na, sećdi na, na ruku a onda zati isto toliko na sećdi A znamo isto tako da je Ajša radijallahu ta'ala anha često provjeravala sve što poslanika ali salatu wasalam. Htjela je da se uvjeri da li je poslanik ali salam mrtav ili je živ. Da li je poslanik ali salatu wasalam preselio na sečdi. Toliko bi se Allahov poslanik ali salatu wasalam zadržavao, zadržavao na sečdi. I zato se Iblis uzoholio. I kogo žuri sa sečdom, To je dokaz da nije rašistio sa ohološću. Mora čovjek da se smiri. I zato je Iblis, Keafiri, Munan, Ummet, znači i Milleti, Kufra, prokleteni od Allaha Tebareke wa ta'ala, zato što ne neće Bismillah, salatu, salamu, la rasulillahi wa ba'd. Ako se ne varam, mi smo došli da, do, do momenta kada je ulema objašnjavala da srce da da srce i tijelo mogu odlutati od skrušenosti od, od namaza pa smo naveli primjer imama koji se sukobio sa džematom ne znam da smo tu taj slučaj do kraja saslušali Uglavnom, znači, imam je klanjao tri rekiata, trebao je da klanja četiri rekiata, jaci je namaza, pa su se džematlije da se ljudi, znači, jednostavno spodili sa imamom, pa je čovjek koji, koji je tu bio prisutan, rekao da ima četiri firme s kojima je raspolagao, pa je na prvom rekiatu odšao do prve firme, podijelio plate, zatvorio firmu na drugom rekatu, drugu firmu na trećem, trećoj i tamo otišao prema četvrtoj firmi, a imam predaje selam. Pa je to bio, bio ubjedljiv dokaz za imama i za džemat, pa su naklenali još taj rekiat i onda učinili dvije sehvi sežde. Ovo je samo jedan hal u kome se danas mnogi mi nalazimo da jednostavno srcem odemo od namaza, to jeste da naše srce ode u pogledu dunjaluka, a da nije usmjereno prema Allahu tabaraka wa ta'ala i da ne istraživa skrušenost, nego istraživa dunjalučke, dunjalučke znači, izazove. A drugi vid je da čovjek ostalim dijelovima tijela, rukama, nogama, očima, ušima, se okreće, a već je u namazu i na taj način dovede u pitanje dovede u pitanje svoju skrušenost. I zato je poslanik kada je salatu u salamu hadisu gola bideži imam i muslim rekao pitala je Aisha radijallahu ta'ala anha šta to znači kako to čovjek da se okreće u namazu pa je rekao poslanik kada je salatu u salam da je šeitan taj koji čovjeka okreće u namazu, to jeste želi ga uznemiriti u namazu i ukrasti od njegovog, od njegovog namaza. A bilježi ima Mahmed i Tirmizi od poslanika alaih salatu wasalam da je Allah Želešanu naredio Jahija alaih salatu wasalam pet stvari da radi po njima i da tim stvarima po tim stvarima moraju raditi Benu Israil Između ostalog, od ti pet stvari je namaz. Tako što će u tom, u tom namazu biti skrušenost i što se čovjek neće okretati lijevo ili desno. Bilaš imam Ahmed od Ebu Zara radijallahu ta'ala anhu da je poslanik alaih salatu wasalam kazao La je zalu Allahu mukbilen ala, ala abdi fi salati imalem jel tefit فإذا التفت انصرف عنه كاجي الله تبارك وتعالى غلدا у свог groba u namazu dok se on ne okrene od Allaha dželle شانه to јесте dok ne počne da se узнемирава у намазу и да ga nešto ometa što je što nije vrijedno da ga ometa u namazu tada Allah dželle شانه više ne gleda u, tvog, u tog svog groba kao što je gledao u stanju kada je čovjek bio, bio skrušen. Kažem, namaz je sastavljen od stajanja, od rukua, od, su, od sečde i na tim namazskim dijelovima se ogleda skrušenost. I zato čovjek treba da odulji na kijamu, da odulji na rukuru, da odulji na sečdi, i na taj način, na tim poljima, potrudi se da dođe skrušenost kako bi od svog namaza imao pravi, pravu korist. وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ i pred Allahom Đelešanuhu znači skrušeno ponizno stojite vrke u marrakijin i obavljajte ruku'u sa onima koji obavljaju ruku. Ruku, qiyam, sežda je tegoba i muka i belaj nevjenicima, to jeste onima koji su oholi, koji se ohole pred Allahom tebareke wa ta'ala. I zato Allah Želešanu opisiva njihovo stanje pa kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Kada im se kaže činite ruku, ne mogu da učinu ruku. وَيْلُ يَوْمَ دِلِّ الْمُكَرْدِبِينَ Teško toga dana lažljivcima, Znači, teško nevjernicima na sudnjeme danu zato što nisu skrušeni bili. Zato što nisu mogli da obavljaju namaz zbog svoje oholosti. Zato je poslanik Ali Salatu Veselam puno provodio vremena na kijamu, isto tako na, na ruku'u, isto tako na seždi, da bi naša majka Aisha radijallahu ta'ala anha provjeravala da li je poslanik ali salatu wasalam umro ili je još uvijek na seždi znao je poslanik ali salatu wasalam da je to najbolje stanje da je čovjek tada najbliži Allahu tabareke wa ta'ala kao što i sam kazao sallallahu alaihi ve selleme fa inna aqraba ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid najbliži ili čovjek je najbliži svome gospodaru rob je najbliži svome gospodaru kada je kada je na seđdi. Zato je Allah dželle Đelešan naredio poslaniku, alaih salatu wasalam, pa mu je kazao, u osjeđu dvokterib, i seđdu obavlja i tako se približavaj. To jest na takav način seđdom se čovjek približava Allahu tebareke wa ta'ala. Iblis Allahu neprijatelj, na koga je Allah sručio proklestvo nevjednici i munatici, oni će pokušati na sudnjem danu da prevare Allaha tabareke wa ta'ala. Znamo da na dunjavuku nisu obavljali namaz zbog svoje oholosti. Nisu da se pokori Allahu tabareke wa ta'ala. A na onom svijetu će pokušati da prevare Allaha dželle dželešanuhu ako budu mogli. Ako budu mogli, a neće moći. I zato Allah tabareke wa ta'ala opisuje njihovo stanje pa kaže... يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إن دان كذا سي I na dan koji bude nepodnošljiv, to jeste na sudnjem danu, kada budu pozvani da obave sež moći. Hašijeten abusaruhum tarhequhum dille, uqad kjanu ju da'aune ila suđudi, vahum salimun. I kada im se, znači, pogledi njihovi sasvim ukoči i poniženi budu, bili su pozvani da na seždu padnu, ali ne mogu, nisu mogli. A bili su pozvani da obavljaju seždu u ovom salimu, dok su bili na Dunjaluku zdravi, čitavi i mogli da to urade. I zbog toga ova skrušenost o kojoj govorimo, draga braćo i cene sestre, je velika blagodat To je duša namaza. I molimo Allaha te bareke o ta'ala da imamo dušu namaza, to je skrušenost. Jer bez skrušenosti u namazu nema fajde. Džaba se, džaba se znači umaramo i džaba se Allah najbolje zna često često znači savijamo. Zato je Ibnu Qajim, a prije njega šehovi slavljenu Tejmije, kada su navodili dokaze o ostavljaču namaza, Ibn Qajim je najavao je 12 dokaza iz Kur'ana i 12 dokaza iz sunneta da je ostavljač namaza nevjednik. Između ostalog je spomenuo kur'anski ajet Ma selekakum fi saqar, šta vas je dovelo u džehennem? Kalu lem nekum minel musallin, rekli su nismo namaz obavljali. Znači, zbog neobavljanja namaza Allah Đelešanu će bacati svoje robove u džehennem. A zamislite onda šta se može desiti sa onima koji su klanjali, ali koji nisu u svojim namazima skrušeni bili. Znači nisu uživali u svom namazu, a cilj skrušenosti, draga moja braća i cijene sestre, jeste da čovjeka dovede da čovjek uživa u namazu da to bude smiraj njegovog oka. I zato nam je Allah Đelešanuhu i svoje ljubavi propisao namaz. I svoje milosti nam propisao džemaat. Jer namazom kroz džemaat postižemo uz Allahu pomoć skrušenost ako je taj džemaat na Kur'an na sunnetu, ako se namaz obavlja polako i dadnu se hakovi svim segmentima namaza, onda će se uživati u namazu. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ أَعْيُنِ فِي الصَّلَةِ Užitak moga oka je u namazu, kako je kazao poslanik, alaih salatu wassalam. Taga moja braća i cijene sestre, moramo sebi postaviti pitanje da li je smiraj našeg oka kada vidimo lijepo auto svoje kako je naglancano ili svoje muško ili žensko dijete kako lijepo napreduje, ili svoju hanumu, ili svoj ugodan stan u kojem često malo budemo zato što imamo radno dijelo ili piđamu, ali često piđamu koristimo na terenu, da li je u svim ovim dunjaličkim stvarima užitak našega oka ili je užitak našeg oka, u namazu kao što je bio u naše poslanika ali salatu wasalam. Svi mi vjernici želimo i žudimo da budemo skrušeni u namazu i da zaista uživamo u namazu. I to ćemo postići uz Allahu pomoć wa innaha la kabiratun illa alal khashi'in. To je za one koji ne obavljaju namaz, velika stvar je za njih namaz a za one koji su skrušen namazu, za nje namaz blagodat, za nje namaz sreća njihovog oka i jedva čekaju da namaz obavljaju kako bi u svojim namazima smiraj oka osjetili i kako bi u njemu lijepo uživali. I zbog toga, i zbog toga moramo se pomoći namazom, a kad kažem da se moramo pomoći namazom, prije toga moramo se pomoći saburom, I zato je Kur'an i kazao وَسْتَعِينُ بِصَبْرِ وَصَلَا Potpomažite se strpljivošću i namazom. Znači nema bez sabra, nema namaza, a nema skrušenosti bez velikog sabora i želje da se postigne skrušenost koju će Allah te bareke ve taala dati onima koji su ustrajni, koji su iskreni prema Allahu te bareke ve taala i koji ne zaboravljaju dovu koju bi trebali svakodnevno ponavljati, koju je ponavljao onaj čije, čije ilom nije bio beskoristan, čije srce nije bilo tvrdo, čija duša nije bila nezasećena i čija dova nije bila odbijena. Pa i mi molimo Allaha tabareke wa ta'ala tom dovom i drugim dovama da nas učini od svojih iskrenih robova, kojima je obećao da će biti spašeni kad eflehal mu'minun uspjeće, a ovo je najjači vid glagola, kada glagol dođe u arapskom jeziku, prije njega dođe čestica kad, onda znači za sva vremena će vjernici, uvijek će vjernici uspjevati, el-ledinahum fi solatim haši'un, to su oni koji su svojim namazima skrušeni, šta će oni sve postići, Ulajke humul varithun. Oni imaju poseban miras. Oni će posebno, znači, nasljeđe dobiti alledine jerithun il ferdausahum fiha halidun. Oni će nasljeti ferdaus i u njemu će vječno ostati. Ferdaus dobiti od Allaha tabareke wa ta'ala znači usko je povezan dušenošu u namazu. Zato mi na kraju molimo Allaha tabareke wa ta'ala dobom koju je učio poslanik ali salatu wasalam Allahumme inni a'udu bike min ilmi la yanfa gospodaru ja ti se utječem od znanja od koje koristi neće biti a to je znanje da samo znamo a da nakon toga po njemu ne radimo wa min qalbin la yakhsha i utječemo ti se gospodaru od srca koje nije skrušeno wa min nafsin la tashba i od duše koja se ne da zasititi ومن دعوة لا يستجاب لها i od dove koja neće biti primjena. Molitmo te Allahu tebareke wa ta'ala da nam daš skrušenost namaza, da uživamo u našim namazima kako bi se naš namaz pozitivno odrazio naš moral, na, naš, na naše druge ibadete, na naše poslovanje, na naše porodice, na naš davet, na naš džihad, na naše dobro i dunjaluka i ahireta, i da nas zbog skrušenog namaza subhanahu wa ta'ala uvede u firdevsil ala i da u njemu vječno ostanemo أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمر القرون أتراه قد جلال الله أم مر الله